ember vigyon él, fél világgal nem cserél, pipál sétál, kuruglál, billeg ballag meg megáll. Ha dél felé jön a nap, edége is lesz a nap, Erre asszony serényen, hozik két kis edényben. Hogyha eszik, iszik, kedvére, nem romlik el a vére. Ebéd után szundikál, érzse asszony a bolytán, Ületés is jár érte, csókot kap majd estére. Lenyugodott már a nap, hazafelé ballagnak, Elelvedér ürülje, szépen szól a csengője.